ว่าว่าเป็นตะไปได้ลงไฟบานเนี่ยมันเป็นตะอ้ายเป็นตะอ้ายก็ดีเราหลวงพ่อเขาบอกให้เป็นนั่งล่อหมอพอไปปั๊บเขาก็ว่าเปิดประตูรถให้รถบ่ได้ไปนั่งล่อบ่ได้เห็นคนบาไใดเวลายางไปห้องนั่นห้องนี้ดีคนก็ถา พ่อก็พ่วยเด้อน้องพ่อก็พ่วยเด้อโอ้ยเข้งกันก็ข้าป้องกันละเด้อเฮาซั่นน่อเล้วอยากอายสิหลวงพ่อฮะอยากอายคนสิ เป็นได้อายพ่วยนี่สายอยากอายแน่อยู่ว่าอยากทักเขาให้ไปผู้ขาได้เรียนนี้มาหลยจันนั่นไปเล่นตายเนี่ยเรื่อองะไรตายก็จะตายเด้อตายให้เป็นได้อายไรายอย่าไปตายเด้อเฮา แต่มันยังได้ยัง อยู่จังหงพอวากับว่าอยากตายจน้อยสุดแต่มันยัง่อะไรด็เป็นของธรรมดาเนาะเก็บตายเนี่ยตายก่อนอยากย่งไว้ยืนนะอยากอายคนหาพระบานสุ้นนอะไรเลยยกเ็วก็บผ้าไปสวรรค์ในพันเจ้าผ้ากันเก็บกันแก้กันตายมีสติสัมปชัญญะ ชาตินี่เป็นชาติชาติที่จะเล่นที่สุดเท่าเลือกได้ เลือกทางได้เด้อเลือกเอาทางเอาใจดีใจงามเอาใจสะอาดสว่างสงบ เลือกทั้งที่อย่าไปทั้งมกมุ่นมืดมุ่นเต่าหมองอย่าไปคนห้องมาโซจิตสะอาดสว่างสงบ อยู่น้ำกันด้วยความผาสุกเย็นโลกเย็นใจเพิ่งผ้าใจกัน อ่าต่อไปก็รับพรตัวตัวสัพพมังกรังโ็สัพพังวันจงมีเดทานและกันตุสัพพเทวตาก็เทวตาทั้งปวงจงรักษาทานสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะ แห่งพระธรรมสัพพสังฆามุภาเวด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาสุติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิดปฏิสังขโยนิโสมินตปาตังปฏิเสวามิเนวะตวายานามัตายานามันตนายานามิปุสนายะ ยาวเทวะอิมัสกายาสัติทิยายาปนาปรัติยาพรหมจริยาอิทิปุรานันจเวทนาปฏิยังกามีนวันจเวทนาเทสามิยาตลาจเมภวิสติอนวัจตาจวาโยยหโรจาติอ้าวตักอาหารกินน้ำกันเด้อ